Aí, Coutinho, assim não dá pra concorrência, né? Aquele jeitão. É o WG Splash Funk, tá bom? Tira sua calcinha e joga na minha cara. O dia só começa quando entra madrugada. Onde tem noite e firvo, amantes da pernoitada. Uma linha só de ouro e nove que são de prata. Ela joga pro madrinho até debaixo da água. Odiava o Davi, mas hoje amo o pai. cansei de contar dinheiro, comecei a contar mulher. Fogo magnata, virei rei do cabaré. Gosta do jeito marrento, adoro bandido Dá um olho de nave junto comigo Tirar uma selfie dentro do esportivo Só não vale falar que eu sou seu marido Já que eu tô pagando, você desce pra mim Não derruba uma gota, ela engole tudinho Fácil dizer que me ama quando envolve muita grana Queria ver quando eu tava sem din Já que eu tô pagando, você desce pra mim Não derruba uma gota, ela engole tudinho Fácil dizer que me ama quando envolve muita grana Queria ver quando eu tava sem din Amiga, esse pai vai muito cachorro mas ele me pega de um jeito tão gostoso que eu fico então, louca. Tira sua calcinha e joga na minha cara O dia só começa quando entra madrugada Onde tem noite e firvo, amante da pernoitada Uma aliança de ouro e nove que são de prata Tira sua calcinha e joga na minha cara O dia só começa quando entra madrugada Onde tem noite e firvo, amante da pernoitada Uma aliança de ouro e nove que são de prata Ela joga pro madrinho até debaixo da lava Odiava o Davi, mas hoje amo o pai Cansei de contar dinheiro, comecei a contar mulher Vulgo magnata, virei rei do cabaré Gosta do jeito marrento, adoro bandido Quer dar um olho de nave junto comigo Tirar uma selfie dentro do esportivo Só não vale falar que eu sou seu marido Já que eu tô pagando, você desce pra mim Deu o uma gota, ela engole tudinho Fácil dizer que me ama quando envolve muita grana Queria ver quando eu tava sem din Já que eu tô pagando, você desce pra mim Deu o uma gota, ela engole tudinho Fácil dizer que me ama quando envolve muita grana Queria ver quando eu tava sem din WG Explode que lançou, fudeu.